Laborantzako ekoizle, transformatzaile, artisau, komertxante ostalari edota banatzaileen artean biltzeko parada izan da, goazen eta ustartu klesterrek bultzaturik Euskal Herriko Laborantza Ganberaren sustengoarekin. Ogoita bat maai orotara, gasna esneki, espezia, olio, serriki, arno, kontserba ezti edota erresimenta saltzaileak. Horietarik batzuekin mintzatu gira. Unara tetorianiz eh, gure gasnan presentatzeko, Ene naia da elgarrekin eh, sorastatu eta eh, ikusteko hemen kostalian semanera den saltzeko hori da. Ni uh, eh, muskiliak garen ez ni egiten dizugu asko oriantako, eta partitibi bat uh, bigatzen dizugu jaurt eta kaiatin egiteko. Egiten dizugu uh, kooperatiba sumait, uh, Andai, Sibur, eta iziar, iziar untsua martxatzen duzu. Erran bezala, Euskal Herriko Laborantza Ganbera topaketa hauen bultzatzaileetan da, Laborantza Ganberako Benoa Jani galdegin diogu zer den gisa hortako saloi batetik atera nahi dutena. Elburua da, eh, ostalariak edo beste elikadura saileko profesionalak hemen eh, etorazteko. Lehengo edizioetan, irurogei eta hamar inguru eh, ostalari etorri ziren eta Bo, untsa, untsatzen, fan, giren, e, eh, bai. Beraz, espero, espero dugu eh, bergauza egitea eh, gaur. Produktuen jatorria gerota gehiago begiratzen dutela kontsumitzaileek eta eskaera horri erantzuteko sedea duela topaketak adierazidigute antolatzaileek.